Ray sê Mary Hopkins en goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is. Ai, die beerdkracht, hy verneek my vandag. Ek het uh, baie van my luisteraars het laat weet, ach nee, hulle kan nie inskakel nie. Daar is beerdkracht en onder andere, uh, wel, Hanlie, sy sê, sy is bezig in die, daar is te veel kliënte. Maar dis lekker, laat die kliënte inkom. Ek meen, die, die tol moet aanhou tiek en uh, uh, daar in Amerika het hulle daarom nie weerkracht nie, so ek weet Joy, ek weet jy is ingeskakel, so ek uh, eh, geloof jy gaan lekker luister, Louisa in Kroonstad, Louisa Heinz Meijer, ek hoop jy is ingeskakel, ek geloof jy is ingeskakel, jy het gesê jy gaan, en uh, kom ons skop somme dan dadelijk af vir hierdie naweek, uh, of Ok, hier, eh, op die ander stasie is dit nou die klein naweek of die klein saterdag, maar hier is dit vir die naweek en uh, ons skop af met die oudtoppies, die moms en the dads en hulle gaan vir ons sing, <clears throat> eh, sing uh, The Rangers Waltz met die saxofoon en al die type goeders, kom ons luisteren. daar hik hy so twee of drie keer, ek hoop nie, ek hoop nie, uh, ons het probleme met gremlins vanmiddag nie, maar uh, uh, hy behoort nie te heen nie, uh, dit reen lekker hier so, so ek het competitie, ek sal moet skree op julle, uh, harder gesels, dat julle my boe die reen op die singdak kan hoor, en ek sien Joy sê, dit is PGA golf, daar in Amerika, daar by hulle, en uh, ook die Super Bowl So, ja, dit is een bezige tyd daar in Amerika uh, vir daar die twee events. En uh, ek weet, Steve speel ook golf, maar ek geloof daarom nie. Hy is uh, op uh, <laughs> PGA standaard nie, uh, solang hy sy game geniet. Volgende, uh, Ramblin Rose word beskryf as een persoon wat die leven vat soos hy kom. Geen uitdagings of probleme kry hulle van koers af nie, dit word eenvoudig net op sy geskyf en die lewe gaan voort. Nathaniel Adams Coles, natuurlijk gebore in 1919 en oorlede in 1965, was bekend as uh, Nat Kinkel en hy syng vandag vir ons daar die ene, Ramblin Rose, wat op drie, uh, wel op nummer drie, die derde posiesie, op die billboard Hot 100 gedraai het in 1962. Ons luister na Nat King Cole, Ramblin' Rose. hy, Rambling Rose, en dit was Nat King Cole. Weet, die, hy sal oorlede in 1965, ne? En ons is nou in 2023, en hier speel ek nog steeds sy muziek. He? Hy sal lang kal oorlewe, oorlede, maar uh, not forgotten, dier muziek. Muziek is so'n belangrike, ek meen, en wat sy memories bring het nie terug nie. Selfs van daar die tyd, joh, mens kan het nie gloe wat sy invloed muziek in die mense leven kan heen nie. Nat King Cole is lang al oorlewe, oorlede, maar sy muziek bestaan nog, so ons onthou hom. Right, nee, kom ons uh, moet nie rede kavel nie. Motti, Motti, ek is blij om te sien, jy is weer ingeskakel, daar van George af, en uh, Little Lady, en jy luister saam vandag, jy sê, uh, eh, beerdkracht pla eers later, later, Nou ja, kom ons kyk of hulle kan uithou tot ten minste 5 uur, want 5 uur maak ek klaar, uh, so, so uh, ons uh, eh, gele gap, dat hulle ons net los tot dan. Nou, uh, ja, Corina, sy sê, haar kracht is ook af, maar uh, sy uh, luister uh, lekker op die bank, en uh, 37 grade, daar, by haar, en uh, eh, uh, eh, sy is in Kaapstad, as ek recht onthou, Corina uh, van der Linde. Nou ja, kom ons gaan aan, en, en volgende gaan ons luister na een Duitse damekie. Uh, sy gegloe dat sy in die krip gelee is om muziek haar loobang te maak en ek praat natuurlijk van Marielle de Mathieu sy loopbaan het op 12 november 1965 begin daar toe net King Colesinne geëindig het, toe het hierdie dame begin en die een wat sy vir ons sing is La Paloma Adé Thank you. Mathieu, ek het gesê, sy is een duige, eh, Franse dame, en uh, ja, sy was ge, gebrandmerk vir die vol, as die volgende, uh, wat is hy vrou sy naam, Five, uh, Edith, Edith, en, uh, uh, maar hierdie liekie het sy in Duits gesing, er het na my, vir my so getlinke, ek is nie seker nie, ek ken nie al die tale nie, en ek weet nie waar oor sy gesing het nie, maar whatever het is, is damn mooi. Ek hou van haar stem, sy sing lekker uh, sterk en uh, lekker wiegende ritme wat sy daar vir ons gebring het. En ek sien Hanlie sê sy werk nou op die oomlik en maar sy luister ook sy is ingeskakel, sy luister moos op die oorfone, en uh, sy sê op vrijdag pla die customers so bykie, ek sê sy moet hulle op hold sit, sê vir hulle, hey, ek is bezig om te luister na program hier so, julle kan wacht tot ek klaar is, en dan sal ons uh, die uh, julle uh, accounts afhandel. Nou ja, <laughs> ek geloof nie die baas sal happy wees nie, ne. <clears throat> ons kom volgende by heavy metal groep, so die klomp wat nie van heavy metal hou nie. Julle kan nou maar so lang uh, eh, vir julle gaan koffie maak of die, uh, die halve vol glas of uh, die halve leeg glas half vol gaan maak. Kom ons luister, dit gaan wees Twisted Sister. En uh, hulle was een Amerikaanse heavy metal band, oorspronkelijk van Ho Ho Kus. Nou, dit klink soos Hocus Pocus. Ho Ho Kiss, New Jersey en later gevestig in Long Island, New York. Uh, hulle bekendste liekies is onder meer We're Not Gonna Take It Anymore en I Wanna Rock, die orkest behaal hoofsukses met hulle derde album Stay Hungry van 1984 en sy enkelsnit We're Not Gonna Take It uh, wat hulle enigste top 40 treffer op die Billboard Hot 100 was. Twisted Sister, uh, en soos ek sê, ek self uh, hou nie van met, uh, uh, hot metal, of wat noem hulle dit, uh, heavy metal nie, uh, maar hierdie groep het redelijk aan my gegroei, hulle het onlangs een advertentie gehad met hierdie Likie self, en daar het ek hierdie Likie so oor en oor en oor op die advertentie geluister, of gehoor, uh, onwillekeerig, dat uh, ek het om beginne like, Kom ons luister, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It Anymore. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now. You are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. was hy, Twisted Sister, <laughs> hulle klink een bykie Twisted, en uh, wel klink het of die Twisted Broers of Sisters, of die mekaar is, maar uh, hulle maak uh, mooi lawaai, en uh, uh, ek sien, uh, met die volgende groep was het ook een lawaai groep, wat, maar hulle het, uh, hulle kon groot naam gemaakt het in Zuid-Afrika, as het nie vir hulle onder onsies was nie. En jylle weet natuurlijk, ek praat van Rabbit. En dan, goeiemiddag aan Rudolf, ek sien, jy is op pad huis toe, en, uh, en jy die muziek aan in die motor, en selfde met Popsie. En eh, Popsie, jylle moet versichtig ry, moet nie te veel concentreer op die muziek, en jylle oor van die pad afhaal nie, uh, bly gefokus. Focus is die woord. En, uh, maar ja, ek hoop jylle geniet het uh, rij op die ritme van die muziek en dan sê hulle gauw by die huis kom. Uh, ek sê, volgende is uh, Rabbit, hulle was een Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1972 gestig is. Hulle word ontwikkeld dier een groep The Conglomeration, bestaande uit lede was uh, Trevor Rabin, Duncan Forre, uh, Ronnie Robot en Neil Cloud. Hulle suksesse het ingesluid om die top van die Suid-Afrikaanse trefferslijste te maak met die treffer genaamd Charlie in 1976 al. Ons luister na Rabbit en die Likie is die eindste Charlie. Kom ons luister. was hy Rabbit, die groep, hulle het mooi klanke gemaakt daar, en daar eniekie kom uit 1976 uit, en ons het net nou gesê, moet Nat King Cole en uh, eh, Marie Mathieu was dit in 1965 rond gewees, en nou, net om te wees, laat ons wek, uh, eh, dek die hele spectrum van tydperke, ons gaan nou na 27 april 2018, is hierdie ene vrygestel. Uh, nou is die seste studio album van die Amerikaanse sangerlikieskrijver Jason Mraz. Die album is op 10 augustus 2018 vrygestel dier Atlantic Records. Die hoofdsolo van die album, Have It All, is op 27 april 2018 vrygestel, vergesel van een videofilm uh, met uh, uitvoerende kunststudente uit sy geboortestad Richmond. Nou, hierdie is iets wat elke pa vir sy dochter moet toewens en sy, ja, kom ons luister na Jason Mraes en hy sê, have it all. and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or oh, may the road the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got free pass. Here's to the fact that i would be sad without you. I want you to have it all. slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or oh, may the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. it all, all you can imagine. Oh, no matter what your path is, if you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it. daar is hy, soos ek sê, elke pa moet dit vir sy dochter toewen, al die goed wat hy daar gesê het, may the best of your todays be the worst of your tomorrows, enzovoorts, enzovoorts, ja, is mooi wense vir jou dochter, en uh, ek glo op die trouwes, en uh, moet daar jyne aanklank vind, en uh, gereeld gespeel word, uh, ons beweeg weer na die Big Time Bands toe en hierdie keer gaan ons luister na Captain Cook met syne zingende saxofone is een Duitse instrumentale groep Slager wat in 1993 gestig is. Die orkest dek Duitse poplikies en Duitse taalversies van die Duitse treffers soos uh, Rotte Lippen sol een man kussen. Aha, oorspronkelijk dier Cliff Richard gesing, ek neem maar aan, dit is seker maar Lucky Lips, uh, eh, wat, wat, wat, wat hulle daar beskryf, ek geloof, uh, eh, en dan, ok, kom ons luister na Captain Cook en syne uh, eh, syngende saxofone, lekker, lekker, ek, ek dink uh, eh, saxofone gaan in die toekomst, gaan hulle oorneem, of nie oorneem nie, hulle gaan eh, een uh, standaard word in al die orkeste, is dan maar lekker, lekker uh, dansmuziek, en hulle sitte, hulle sitte sekere atmosfeer op, uh, uh, uh, uh, lekker klank op een uh, muziekstuk, en uh, ja, nou Corneels, ek sien, julle is ook nou weer lekker op die licht, en julle luister saam, en sy, jy sê, Lorraine, geniet die saxofone. Uh, Rina Foster daar van uh, Bethlehem, uh, jy sê, eindelijk is jylle oorgesien vandag. Ek weet nie, die skedule sê jylle moet uh, beerdkracht hee, maar uh, ons moet nou maar sagies praat en stil bly, so ver is daar nog niks nie, jy luister nog, luister nog te heerlijk. Dankie man, dankie dat jy ingeskakel is. Ek geloof, of ek hoop, jy geniet het en amal wat ingeskakel is. Uh, Oké, okay, kom ons stap aan. En die groep van uh, dames, uh, Four Non-Blondes, het saam met Neil Young, Pearl Jam en Bob Dylan getoer. En dis geen probleem ondervind om groot etikette te lok nie. Die groep is in 19, uh, 1989 gestig met Linda Perry, sy doen die koor, Shona Hall, gitaar, Christa Hillhouse, bas, en Wanda Day, sy doen die dromme. Fonon Blond sit in 1993 op die Wie is Wie van uh, eh, treffersluiste beginne verskyn met hulle treffer WhatsApp en dan direct daarna stil stil weer op die achtergrond verdwijn. Nou, kom ons luister dan na die voor uh, eh, blondes, voor non-blondes, uh, eh, so dit meen hulle is either brunette of rooikoppe, uh, en ons oor wat hulle vir ons bring met WhatsApp en die liekie is ook genoem What's Going On. Ons luister. as hy, four non-blondes, en uh, weet nie wat hulle wil, sê daardier nie, is hulle intelligent, uh, <laughs> of, uh, ja, uh, ok, ek spot sommer, ek spot sommer, niks teen blondes nie, blondes is fantastisch, uh, maar, uh, Joy, wat is Superbowl, is dit nou weer basketbal, uh, die, wat noem hulle dit, American uh, basketball of iets, weet nie, jy moet my laat weet, laat ek ook, uh, uh, ek weet jy twee neefs, wat verskrikkelijk, hulle is levenslang, hulle is seker oor, elkeen van hulle is oor die 7 voet, so ek dink hulle speel ook dan. Ons stap aan en ons kom by, ja, die groep, Ebba. Nou, uh, die liekie Put on Your White Sombrero is een liekie wat dier die Sweedse popgroep Ebba uh, wat tydens die sessie vir die groep in 1980 album Super Trooper opgeneem is. Alhoewel dit in September 1980 in Boller eh, Studios opgeneem is, het die Likie dit nie tot die finale snitlijst vir hierdie album gemaakt nie, ten spuite daarvan dat die Likie voltooi is. Nou, dit het die groepse twee Likie skrywers Benny Anderson en Bjorn uh, Alf, Alfa Jeus Eh, geglo dat het nie sterk genoeg solo 7 sal maak nie. En hulle, dat, hulle het om som op die rak gegooi. En uh, ja, tot 1994 het hy op die rak gelee voor het vrygelaat word. Dit is uh, sedert 1997 as een bonusnit op die meeste CD's van die Super Trooper album ingesluid. Nou, ja, vir my is dit, ek meen, uh, hulle het 14 jaar gemors met die liekie wat op die rakke geleed. Kom ons luister, Put On Your White Sombrero, Ebba, is een van, vir my, is dit een van hulle supertreffers, was ook baie, baie mooi gesing en die solo gedeelte daar word door Agnita self gesing en as op min van hulle ander liedjes waar die mens die kracht van haar stem specifiek so kan hoor uitkom soos in hierdie ene. Man, ek dink hulle mis hierdie ene lang al uh, eh, vrygelaat het. Hulle het so baie jare se uh, tantieme betalings uh, misgeloop om maar die ding op, op die rak geleed. Nou, kom, <laughs> hierdie ene sê, ek dink is een boodskap aan uh, uh, Eskom is het nie, is uh, Belinda Carlyle, Lieve Light on for me, uh, ek weet nie, het klink vir my soos een boodskap aan hulle, en uh, ja, Belinda Jo Carlyle, sy is geboor in 1958, en, en is uh, Amerikaanse liekieskryfster en sangeres, en en sy kry wereldwee blootstelling en bekendstelling as die hoofsanger van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as solo-kunstenaar en een van haar meest bekende solos sluit in Circle in the Sand, Heaven is a Place on Earth en ook die ene wat sy vandag hier vir Eskom doen, I mean vir ons doen, is <laughs> Leave a Light On For Me. Leave a Light On For Me. Linda Carlyle en uh, sy vraag baie mooi, hulle moet vir haar eh, liggie aanloos. En ek dink ek gaan gauw nog ene indruk voor ons dan by die funny spot kom. En dit gaan nou weer een trompet geskal wees. Hierdie ene uh, is kom van uh, die liekie sy naam is The Lonely Bull uh, en in Spaans sê hulle El Toro Solitario. Uh, is een lied dier die Sol Lyk, wat uh, onder andere dier Herb Elput en die Tijuana Braas opgeneem is. Dit word spoedig een treffer as die titelietie van die album The Lonely Bull, wat in december 1962, kyk hoe spring ons rond in die tyd vandag, he? Jo, dan sit ons in 62, 65, uh, 2018, 1980, vrygestel is, Die oorspronkelike titel was Twinkle Star. Die ou wat het vir ons gaan doen is natuurlijk hy trompetspeler Herb Elpert en ons hoor The Lonely Bull. as hy prachtig gespeel, Herb Elbert, en enig een wat al ooit in een braasband gespeel het, sal precies, daai ene sal om baie waardeer. Dit is rechtig uh, lekker om in so'n orkest te speel en die een instrument het dra die ander ene, elkeen het een rol om te speel. Uh, ek het die E-flat hoon altyd gespeel. Hy so die, die alt damiekie door in die achtergrond gespeel van elke orkest, die alt, uh, die, die, die E-flat hoorn. Ek denk ons is, ja, dit is nou 2 minuten voor 5, uh, eh, voor 4, sorry, ek gee julle verkeerde tyd, moet nie haastig raakie, uh, eh, en uh, dit is tyd vir uh, Wackhead, Wackhead Simpson. Vandaag het ek een ding op hier so, dit gaan maar so in elke hevelik, dis hoe ek een vrou ken, en hierdie is marriage in action, Eh, luister nou net hierdie vrou, hoe sy soos een vrou is. Kom ons luister. Hello. Hello, is that uh, eh, Mrs. Colvardia? Yes, it is. Hi, I've been trying to get hold of Suhail Colvardia. In regards of? Well, basically we wanted to inform him, I'm calling you from the Cecil head office. Yes. He entered a competition in one of our shops, one of our garage yeah. shops. Yeah. And he, in fact, won. So oh, it's. Oh, really? Okay. Yeah. Mm. So it's wonderful news that we wanted to, to give him because it is quite urgent, this prize. I mean, obviously, the concert is on uh, Friday night. And. Uh, what concert? The Armin van Buren, the Cape Town leg, and it's in Cape Town. Okay. Yeah, and and he won. What did he win? Well, he won a ticket to go. Oh, okay. Yeah, uh, flights included and the accommodation, mm-hmm. and then mm-hmm. uh, the real kicker was he gets to uh, basically part of the prize was you go to the concert with the current Playboy playmates. <gasps> oh, really? Yeah, so it's quite a nice uh, okay. prize. Okay. It's, it's quite it's a lovely prize. It really is nice. I, I, can just imagine. I can just imagine. That's very good. Okay, I'll tell him that you call. I don't know if mm. you want to leave your details. So he can call you back. Are you his mom? yes, I'm his mom. Mm-hmm. Okay. Oh. Would you be able to just take down these details? If you could just pop me an email. Sure. Give me your details. Okay, but this is a matter of urgency. So uh, as, as soon as you see him, I need you to relay the message because obviously the I will, f- flights. I will let him know as soon as I see him. Mm-hmm. You are Mrs. Uh, Colvadia. He's his uh, mother, yes. Your boy will love it. Your boy will absolutely love it. No. yeah. Okay. Okay. I will. I will. Thank you for letting me know. It's a pleasure. Okay, okay Bye bye. And I'll give bye. you the details. Mm-hmm. okay, we're gonna call her now. It's gonna be all you, okay? Okay, let's go for it. Yo. Hello. Hey there. Yeah. Are you at work though? I'm still at work. All right, I'll be. I'm just gonna be a bit late. I'm stuck in traffic. When you're here, just give me a call. Okay. Okay, I'll do. All that. right. Okay. Okay. Okay, Islam. No, I did stress so it was urgent. tell Sahel about his wonderful prize. Let's let her know that he knows and see what she says. Hello. Hello, babes. Guess what? Yeah. You know that what? number I was telling you about today. That funny yeah. number. Yeah. This guy called me some herald. Yeah. And uh, he says I've won a ticket to the Amman Van Buren. Can you believe it? Yeah. <laughs> and yeah. Like, like about two minutes ago, some hero, hero or some, somebody called me. Yeah. Yeah, but then you can't go without me. what? Wow. No. got hold of me now. You said you were trying to to contact an alternative number. I can't remember which alternative number it is. <sighs> My number, maybe. Oh, he contacted you? No. All right. By the way, you're not going. Ooh, what? <laughs> no. It's only Friday and Saturday, Liz. <laughs> no. I'm so excited. I was so impressed. Okay, then go. All right. So okay. are you okay with it? What? You wanna go? Go. Oh, oh, oh no, man. Be happy for, for me, you know. No, yeah, yeah. I'm so happy for you, but you're not going. <laughs> Why are you acting like that now? Okay, all right, go no. Go I don't want to go now if you don't want me No, I don't. You're still not going. Wait a minute, come on. This is a once in a lifetime opportunity. I've never won a competition in my life. Okay, then go then. <laughs> Are you fine with it? Yeah, go. Are you okay with it? Okay. You know, I'm so amped about just just the, the dancing, you know, just the music and everything. All this so perfect. All right, so you're fine with it? Yeah, if you want to go for it. Okay, babe, so you, you're fine with everything? Oh. No, you can't go, sir. <laughs> Come on, babe. I mean, this comes once in a lifetime, babe. Okay, well, if you want to go for it, go for it, sir. All right, so okay. are you okay with it? No. Suhail? <laughs> <laughs> no, come Yeah? It's uh, Harold, yeah. Is there someone else on the line? It seems like there's conference called in, yeah. Yeah, it is mother on the line. <laughs> and this is Wicked on the line. My <laughs> goodness. <laughs> Ouch. Sy wil nie sê nie en sy wil nie nee sê nie en sy wil nie ja sê nie. Maar uh, sy gaat hom nie laat gaan nie. En uh, ja, soos ek sê, typies, typies. Man, uh, uit die boek uit uh, the book about females <laughs> of women, married women. Maar in elk geval, kom ons uh, trap nie toene nie en ons uh, stap liewers aan, my vrou luister nie, so ek kan maar sê wat ek wil. Uh, volgende <laughs> het ons Sometimes When We Touch is een belare van 1977 geskryf dier Dan Heel. Hy die uh, lirieke geskryf en Barry Mann het die muziek geskryf op die album Longer Fuse. Dis die eerste keer uitgereik op die Celo 7 uh, eh, die Canadese eh, popkunstenaar Dan Hill het omgespeel op uh, die eerste vrylating en sy weergawe van die liekie het suksesvolste geword en ook sy grootste treffer, maar baie ander kunstenaars het om intussen ook al weer vrygestel en uh, eh, sê dit oorspronkelike vrystelling is het dier verskye ander vrygestel en uh, in verskillende muzikale formate, maar die een wat ons luister vandag is Rod Stewart, die manlikse Bonnie Tyler uh, en hy sê, sometimes when we touch met hy skurwe stem ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning to see the reason. close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. leaves me battling with my pride. But through all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another otter, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within. And I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die. Till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. understand you, and I know how hard you try. I watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother, or a sister. But then the passion again. Dit was Rod Stewart, Sometimes uh, When We Touch. The honesty is too much. Nou oké, okay, kom ons luister na, ek weet nie, ken jylle vir Berlin? Berlin? Berlin, Berlijn, hoe spreek mens het uit, Berlin. Uh, hmm, take my breath away. Het is die naam van die liefdesliekie uit die rolprint Top Gun, geskryf dier Giorgio Moroder en uh, Tom Woodlock, uitgevoerd dier die groep Berlin. Berlin dat in 1987 die Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike liekie gewen, as ook die oor, uh, Golden Globe toekenning vir die beste oorspronkelike liekie. Berlin is een Amerikaanse uh, golfgroep wat oorspronkelijk in Orange County, California gevorm is. Die groep het een hoofstroom commerciële sukses behaal met die enkelspeler in, uh, eh, in sluitend Take My Breath Away. In die 1986 film Top Gun. Nou, groeplede sluit in John Crawford, hy het bas en koor, Terry Nunn, uh, is koor, David Diamond, is klaverboord, Rick Olsen, kitaar, Matt Reed, stetelboorde, en Rod Learned, is, is op die dromme. Ons hoor, kom ons luister, Take My Breath Away. Take My Breath Away. was hy die groep Berlin en hy het gesing Take My Breath Away en ja, ek weet nie of het a, eh, as mens op Prins Younes, wat is een naweek? Uh, <laughs> is dit anders vir een mens? Uh, in my geval, ja, toch, ek voel, daar leie naweek voor en uh, ek voel hy gaan een inpak hee, jy weet, heel dag leie en ris en uh, ek vat ook naweke af al het ek niks om te doen nie uh, ok, dier die week doen ek niks nie, oor naweke ris ek. Ok, <laughs> ons kom volgende, kom ons by een groep eh, BZN en hulle was een suksesvolle Nederlandse popgroep vanaf 1966 tot 2007. Een reeks treffers wat hulle gehad het, dier een hoë productiviteit en gedisciplineerde werksethiek Eh, te combineer met een buitengewone goeie gevoel vir wat hulle graag wou hee, uh, die uh, groep vir 30 jaar trefferslijste verteenwoordig en, uh, in, in Nederland. En uh, in een mate vergelijkbaar met die van Cliff Richard, ek meen hulle rekord en sovoorts, in die Verenigde Koninkryk. En hulle is beloond dier rekordgetalle, platinum certificering vir hulle albums. BZN is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Kom ons luister, uh, hierdie ene is nie so baie gespeel, ek het hom ook uh, wel nie so gereeld gehoor, nie, ek het hom onlangs gehoor en van daaraf toe speel ek hom nou bykie meer. Dit is seker nou die vierde keer wat ek hom op die program het. Hier kom hy, Lady McCory. MUZIEK little old lady in a gory. She was living alone in a house made of stone, living without fame and glory. She cared for the lost and the lonely. But heaven on earth for them only. With a wave of her hand, a lady, a friend, inviting you in this the lonely. BZN, My Lady McGordy, en uh, ja, dit was BZN. Uh, eh, die volgende ene is ook een wat ek onthou van het ek klein was, ok, daar vertel Joy my nou, precies, wat is die Superbowl? Ek kan nou nie, jy weet, uh, ek weet Superbowl is aan die gang, en die uh, PGA, uh, golf, is uh, ook aan die gang, maar ek kon nie mooi uitmaak wat er een, uh, wat is die uh, eh, Superbowl, is het nou basketbol of is het, maar sy het my daar recht gehelp en dit is voetbol, is omtrent soos ons rugby, wat hulle nou de, die karikap eh, uh, reeks en hierdie is die finaal, die Superbowl, hulle die twee wennerspanne, die voorste spanne gaan in die uh, Superbowl Eh, speel en uh, as hy <laughs> sê, het is eindelijk uh, groter as an election. So, Amerikaanse stem, stemming is nie so groot nie. En die partijkies en makieties is ongelooflik, uh, sê Joy, daar vir die Super Bowl. Ja, dit is wat die mens nou kan, nie kan verstaan nie. Je weet, vir Miss, uh, Miss America kies hulle uit hordes meisies, 50, 70 meisies, om een Miss America te kry, en dan kom het by uh, die voting, dan stem hulle vir twee kandidaate. Hoe op aarde kan mys dit rechtverdig? Maar in elk geval, ek kom nou by Springwater, wat oh, dis waar ek laas was, en uh, Phil Cordell, hy is in 17 juli 1947 tot 31 maart 2007 is hy oorlede, hy was een Britse muzikant, wat in die laat 1960s en 70s een aantal plate opgeneem het, onder verskye alias name, soos, uh, eh, <clears throat> vooral soos bijvoorbeeld Springwater in die Verenigde Koninkrijk, en dan The Banjo Man in Duitsland. Hy was een multi-instrumentalist, multi en uh, het gewoonlik al die, hier iemand sy alarm het hier afgegaan, en dit is nogal irriterend. Uh, maar uh, jy weet, deesda hoor mense alarm afgaan en jy stereo nie daar nie. Het kan iets ernstigs wees, hoe, hoe, hoe weet mens? Uh, okay, <laughs> kom ons gaan aan, op sy muziekopnames self gespeel in 1971 onder die naam Springwater het hy die enkelspeler van I Will Return vrygestel wat om die eerste keer in die Verenigde Koninkryk een nummer 1 posiesie besorg het. Ons luister na Springwater uh, en hulle doen I Will Return. I Will Return. as hy dit, I, I Will Return is een instrumentale uh, liekie, dier Springwater, en uh, ja, nou, ek hoor nou net Joy sê vir my, dat sy so pas verneem het, dat as sy nog een kaartje wil hee, vir die groot game later vandag, uh, by hulle is het seker nou vroeg in die ochend nog, uh, kan jy een koop vir so 40.000 dollar, uh, so lief is ek daarom nie vir sport nie. Ek is een, ek hou van my sport, ek sal tot 300 rand een kaartje betaal, en weier meer. 40.000 <clears throat> dollar, met die dollar, wat hy is 18 rand of 17 rand of so iets, nou hoes, nie vir ons nie. Uh, ja, dit is, uh, en dan, dan krijg jy seker uh, achter die pale of so iets, Ok, die volgende ene kom ons by een Suid-Afrikaanse dame, Lena Hetema, is een Suid-Afrikaanse actrice, sangeres, lekkieskrijver en ook in Frans, Vlaams, Italiaans en in Nederlands lekkies sing. Sy het die thema lekkie van die eh, TV-reeks Sonkring self geskryf en gesing. Helena Hetema, sy sing vir ons Quasi Quasi Lou. Lekker beat. Tu sei mio cielo, cielo quasi quasi blu. Tu sei mio cappuccino con zucchero per tu. Tu sei mio amore, portarsi nel mio cuore la la, crazy, crazy blue. Hey, do, do, la la, crazy, crazy blue. You are my almost blue sky, crazy, crazy blue. You are my cappuccino, zucchero per tu You are mio crazy amore, summer salting in mio cuore Hey, do, do, la, la, quasi, quasi blu Hey, do, do, la, la, quasi, quasi blu Ogni momenti queria presente, é magico e com te sempre magico Blue on my almost blue sky, quasi quasi blue. You are my cappuccino, con zucchero per two. You are mio oh crazy amore. somersaulting in me of cuore Hey, do, do, la, la, quasi, quasi blue Hey, do, do, la, la, quasi, quasi blue Tu sei mio amore, portarsi nel mio cuore Hey, do, do, la, la, quasi, quasi blue Hey, do, do, la, la Lekker, lekker, dit was Kwasi Kwasi Blue en ek het, eh, man, hy is so lekker vrolike uh, ritme, gee jou so huppelkie, huppelkie, huppelkie, Kwasi Kwasi Blue. Nou, ek weet nie wat alles beteken nie, maar uh, sy geniet het om om te sing en ons geniet het om om te luister. Dis al wat saak maak. Right, ons beweeg nader einde se kant toe, daar is nog een half uur oor. Uh, die volgende ene, jy het jylle, ek weet jylle het, langklaas, baie langklaas, het jylle hier ene gehoor. Ek weet jylle het hom al gehoor, maar baie langklaas, die van jylle wat jylle ouderdom wil weggee, kan maar jylle handen opsteek. Captain of your ship is een poplikkie wat die eerste keer dier die Amerikaanse meisjesgroep Reparata and the Delrons opgeneem is in 1968, is een solo 7 dier die platemaatskapie Bell vrygestel. Reparata en The Delrons, hulle, kom ons luister, Captain of Your Ship, en luister vooral na die bootse toeter en die klokke en die, die echte klanke van die havens wat mens hoor in die reliekie, daar waar hy inlei. MUZIEK was hy, ek, ek skat hom so in die vroege sestigs, of middel sestigs, daar rond, het hulle the captain of your ship, het hulle gedoen, die dames, en uh, ja, Heinzie Kroenje, daar van Zeres, het laat weet, dat hulle het load shedding, en so, uh, hy wil graag inskakel, en hulle wil graag inskakel, ek sien hy groep van hom, uit een groep gestig is of vir die ondersteuningsgroep vir die hierdie radiostasiese eh, uitsending en uh, op WhatsApp en uh, ja, die mense praat nie daar nie, so dit is seker omdat hulle allemaal loudshedding het. Uh, Susan van uh, Amersfoort het ook laat weet dat hulle ook nou precies die, ek weet, ek dink hierdie uh, uh, groot koppe daar by, by die uh, Eskom, hulle loer in en hulle sien wanneer ek uitsaai en dan maak hulle, jy weet al my luisteraars se eh, tye, maak hulle precies die selfde. Susanne hulle is van 3 uur tot 5 uur en dit is die duratie van my program ook. So, daar is hy, sien kom ons stap aan en ons kom by Austin Roberts. Nou, Austin Roberts, uh, hmm, wat het van hom geword? Ek soek die plaat, ek wil hom opzit, ek wil hom speel, ek hou van hom. O, ja, oké, okay, die plaat sy naam is Rocky, ne? Ja, dit is hy. Uh, Rocky is een liedje geskryf dier Jay Stevens, en uitgevoer dier die Amerikaanse country muziek kunstenaar Dickie Lee. <clears throat> Excuse, dit is in juli 1975 vrygestel as die vijfde enkelsnit en titelsnit van die album Rocky. Op die country trefversluiste was Rocky Lee sy suksesvolste solo en sy enigste nummer 1, die liekie Rocky. Het was 14 weke op die kaarte en uh, insluitend 1 week op een ander uh, eh, nummer 1. Nou, uh, onder weergawe is, is opgeneem dier uh, Austin Roberts in 1975 en Orion, Orion in, in 1979. Austin Roberts se weergawe bereik nummer 9 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 10 in Canada in 1975. Ons luister na Rocky van Austin Roberts. Roberts. We met four springs ago. She was. is nou op een stadium daar waar ek moet beginne die liekies een na die ander indruk net om klaar te kry. Ek het nog een hele klompie, maar ek sal nie kan klaar kry nie so. Ek gaan die volgende klomp gaan sommer so uh, net gespeel word. Julle weet waar die liekies vandaan kom en wa, wie dit sing. En uh, hier kom die volgende een, eh, die eerste een van hulle is The Family Dog. Uh, en uh, ek weet, uh, Albert Hammond, uh, die liekie skryver, uh, eh, wat hierdie liekie geskryf het ook, sing ook in hierdie groep, nou die groep is The Family Dog en die liekie is A Way of Life.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 Bitter Blue love is a sacrifice. My heart ain't big enough, babe, for your paradise. Oh, darling, I'm crazy. After all these years, don't go away, my love, babe. I'm not a lonely child. Tomorrow's such a long time. My dreams are running wild. Oh, darling. Bonnie Tyler, by the blue, by the blue, I can't take my eyes off you, lekker rympie daar. Uh, nou, wat gaan ons nou? Ons gaan nou luister na, uh, ja, Danne nou Hoener, hoekom nie? En dit is die verhoognaam van Chantal Van Lee. Uh, sy is op 10 februari 1965 is sy gebore en sy is een Belgische sangeres en die liedje wat sy vir ons gaan doen is 7 reenboe. drang om te sê, kom ons luister om weer, en dan weer, en dan nog een keer. <laughs> ja, dit is allemaal prachtig, hy, dan een nou hoener, sy wederm. Maar helaas, dit het tyd geword vir my om af te sluit met die twee in een rij, en ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling.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 Nou, jy sal vind dat het een baie kosteffectieve manier is om die verkoop te uh, eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, jy is ook baie welkom om my op daar die phone te contact, die self, uh, eh, selfoon nummer, ek herhaal om gauw gauw, ek sê is 072 541 9803.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 Of as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle uh, en hulle sal op my program, op my ander program daar, ene, uh, op die horizon, sal hulle verskyn. Nou, uh, ja, komende maandag uh, hoop ek om dan vir Francine Scott op my program te hee as my gas en uh, dan sal ons so paar van haar plate aan julle voorstel en haar self ook. Sy bly nou al die afgelopen, ek weet nie, meer as 10 jaar al, wat sy nou al in Portugal is, maar sy bly Suid-Afrikaner en uh, ja, al haar nieuwe uh, liekies word dier ons vrygelaten. Ok, ek los julle dan nou met die twee in een rij en vandag sal het eers wees uh, Geraldine Have I Told You Lately en dan direct daarna rug aan rug gaan ek Britney Spears Don't Let Me Be The Last To Know speel.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 Have I told you? Have I told you? Have I told you lately? I told Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream is you somehow.